فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əziz qardaşlarım, hər şeydən öncə sizə Allahdan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva axirət üçün ən gözəl azüqədir. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə buyurur, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Özünüzlə azüqə götürün. Ən yaxşı azüqə isə təqvadır. Məndən qorxun ey ağıl sahibləri. Əziz qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala Adəm Peyğəmbəri və zövcəsini yer üzərinə göndərdikdə onlara belə buyurmuşdur. Və qul nəhbitu ba'dukum li ba'din adu və ləkum fil ardı müstəqarrun və mətəun ilahin. Biz dedik, birbirinizdə düşmən olaraq aşağı inin, yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxta dək məskən və güngüzaran vardır. Demək, Allah subhanətə alə aləmə bildirmişdir ki, həm o, həm də zürriyyəti yer üzərində müəyyən olunmuş vaxta qədər yaşayacaqlar. Yəni, ölüm onlara çatana qədər, ondan artıq yaşamayacaqlar. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Kul fiha tahyawna və fiha tamutuna və minha tukhrajun." Allah dedi: "Siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan da diriləcəksiniz, çıxarılacaqsınız." Yəni yer üzərində. Demək, insanlar yer üzərində müəyyən olunmuş vaxta qədər yaşayacaqlar. Əziz qardaşlarım, hər bir bəşər ölümü ölümü dadacaqdır. Hər bir bəşər üçün ölüm yazılmışdır. Odur ki, hamı ölümə doğru irəliləyir. Hamı onu dadacaqdır. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Kullu nefsin za'iqatul maut." Hər kəs ölümü dadacaqdır. Demək ki, ölümdən heç kəs yaxa qurtara bilməz. Allah Subhanahu taala əzəldən hər bir kəsin qədərindən yer üzərində yaşayacağı müddəti, yəni nə qədər ömür sürəcəyini artıq yazmışdır odur ki, həmin müddət sona çatan kimi dərhal ölüm onu yaxalayır və onun canı alınır və bu dünyadan köçür. Bu barədə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Hətta izə cəə əhədəkumul mautu təvəffəthu rusuluna və hum la yufarritun." Nəhayət sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhvə yol vermirlər. Heç bir səhvə yol vermirlər. Yəni nə vaxtından geç, nə də vaxtından tez onların canını alırlar. Yəni, vaxtı nə vaxt çatırsa, həmin vaxtda onların canını alırlar. Başqa bir ayədə Allah subhanətə buyurur, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilər. Həmçinin ölüm gəldiyi zaman Allah subhanətə alə heç kəsə möhlət vermir. Odur ki, nə qədər ki, həyatdayıq, nə, də, nə qədər ki, sağıq, ahirətimiz üçün yaxşı əməllər görməyə çalışmalıyıq. Allah subhanətə alə buyurur, وَلَنْ يُؤَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah əzəli çatm çatmışlara əsla möhlət verməz. Allah sizin nələr etdiyinizdən xəbərdardır. Bu ayələrin hamısı onu göstərir ki, heç kəs ölümdən qaça bilməz. Heç kəs ölümü gecişdirə və ya tezləşdirə bilməz. Qədərinə nə vaxt yazılıbsa, o vaxt o öləcəkdir. Hətta insan ən gizlin yerdə gizlənsə belə və ya ən hündür bir dağda, orada yaşa, orada bir mağarada və ya və ya qalada gizlənsə belə ölüm yenə onu yaxalayacaqdır. yaxalayacaqdır. Allah Subhanahu taala bu barədə Quran-Kərimdə buyurur: اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haklayacaktır. Hatta yüksek kalalarda olsanız bile. Başka bir ayet Allah subhanahu teala buyurur. Kul innel mevte lezi tefirrune minhum fe innehu De, kastığınız ölüm sizi mütlak haklayacaktır. Demek ölüm haktır ve hamı onu dalacaktır. heç kəs ölümdən qaça bilməz və ölüm mütləq onu yaxalayacaqdır. Əzəli və əbədi olan isə yalnız və yalnız Allah subhanətə alədir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Allah buyurur, mən görəcəyim bir işdə ölmək istəməyən möminin canını almaqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə tərəddüd etmirəm. Çünki mən ona yamanlıq etmək istəmirəm Amma bu da bu onun üçün də labiddir. Yəni Allah Subhanahu taala bildirmək istəyir ki, heç kimliyindən asılı olmayaraq hamı ölümünü dadacaqdır. Odur ki, əziz qardaşlarım, ölüm böyüyə və ya kiçiyə, cavana, quzaya, xəstəyə, sağlama, yaşlıya, uşağa baxmır. Nə vaxt gəlibsə, o vaxtda onu yaxalayır. Demək, heç kəs harada və nə vaxt öləcəyini bilmir. Bu barədə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə Quran -Kərimdə buyurur: "Və mə tədri nəfsun bi ayyi ardin tamut." Heç kəs harada öləcəyini bilməz. Ayə onu göstərir ki, insan harada öləcəyini heç vaxt bilə bilməz. Həmçinin bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Allah öz bəndəsinin canını almaq istədiyi zaman o bəndənin canını alacağı yerdə onun üçün ehtiyacı olan işlər yaradır. Demək, insan heç vaxt özəlindən qaça bilməz. Heç vaxt heç kim deməməlidir ki, filan iş olmasaydı on ölməzdi. Filan yerə getməsəydi onun başına bu iş gəlməyəcəkdi. Bu hədis ona dəlalət edir. Hədisdə göründüyü kimi Peyğəmbər sallallahu nə deyir? Ki, Allah Subhanahu taala öz bəndəsinin canını almaq istədiyi zaman o bəndənin canını alacağı yerdə onun üçün ehtiyacı olan işlər yaradır. Oraya getsin və orada onun canını alsın. Demək, insan heç vaxt öz əcəlindən qaça bilməz. Yəni, hər bir insan yalnız əcəli çatdığı zaman ölür. Allah subhanətə alə bu barədə Quran-ı kərimdə buyurur وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Hər bir kəs ancaq Allahın izni ilə əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtda ölür. Ayə və hədis onu göstərir ki, hər bir insanın nə vaxt öləcəyi artıq əzəldən müəyyən edilmişdir. Hələ insan ana bətində olduğu zaman Allah subhanətələ onun qədərini artıq ona yazmışdır. Nə vaxt öləcəyini, əcəlini artıq ona yazmışdır. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu demişdir, doğru danışan və doğruluğu təsdiq edilmiş Peyğə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə bir hədis danışmışdır. Sizlərdən hər kəs anasının bətnində xalq edilərkən, ilk 40 gün ərzində nütfə halında, sonraki 40 gündə qan laxtası, Daha sonraki 40 gündə isə ət parçası olur. Sonra Allah onun yanına bir mələk göndərir. Bu mələyə dörd şey yazmağı əmr edir və ona bu uşağın əməlini, ruzisini, əcəlini bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını yaz deyirlər. Demək, ana bətrində ikən artıq insanın əcəli yazılmışdır. Nə vaxt öləcəyi artıq o vaxt yazılır. Əziz qardaşlarım, hər bir müsəlman tez-tez ölümü yara salmalıdır. Əgər hər bir müsəlman ölümünü yada salarsa, dünyaya olan meyli azalar, ahirətə olan meyli isə artar. Belə olub olduğu təqdirdə isə həmin şəxs pis əməllərdən çəkinər və yaxşı əməllərini artırar ki, ahirətini qazansın. Elə buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ölümü tez-tez yada salmağı biz müsəlmanlara tövsiyə etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həzlərindən birində buyurur, bütün ləzzətləri alt-üst edən ölümü tez-tez xatırladın. Həqiqətən ölüm bütün ləzzətləri alt-üst edir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bütün ləzzətləri alt-üst edən ölümü tez-tez xatırlayın. Əziz qardaşlarım, bir düşünün görə nə üçün Allah subhanətə alə, həmsinin Peyğəmbər s.ə.v tez-tez ölümü xatırladır. Tez-tez ölümü bizim yadımıza salır. Bunun cavabını biz hədislərdə taparıq. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v yanına sahabəsi gəlir və ondan soruşur, möminlərin ən fəzilətlisi hansıdır? Peyğəmbər salsayən buyurur ki, əxlaqı ən gözəl olanı. Sahabə yenə soruşur, onların ən ağıllısı hansıdır? Baxın, ən ağıllısı hansıdır? Peyğəmbər salsayən buyurur ki, ölümü tez-tez yada salan və ölümdən sonraki həyata tədarik görənidir. Məhz onlar ağıl sahibləridir. Əsl ağıllı insan ölümünü yada, yada salır və axirəti üçün tədarik görür. Başqa bir hədisdə də rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə demişdir, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim, indi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Çünki onları ziyarət etmək ölümü xatırladır. Digər rəvayətdə isə buyurur ki, çünki onları ziyarət etdikdə qəlblər yumşalır, gözlər yaşla dolur və axirət yada düşür. Deməli, qəbirləri ziyarət etdikdə insanın ölümü yara düşür və əm salih əməllərini artırır. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v tövsiyəsinə qulaq asmalıyıq. Hani rahimahullah rəvayət edir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anhum qəbri ziyarət etdikdə hönkür-hönkür o qədər ağlayardı ki, saqqalı göz yaşına bələnərdi. Ondan sən cənnət və cəhənnəmi yada saldıqda heç bu qədər ağlamırsan deyə soruşduqda, o belə cavab verərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qəbir axirətin mənzillərindən əvvəlincisidir. Qəbirdə nicat tapmış kimsənin sonraki aqibəti də gözəl olar. Orada nicat tapmayan kimsənin isə sonraki aqibəti daha pis olar. Mən indiyərək gördüyüm dəhşətli mənzərələr içində ən dəhşətlisi qəbirdir. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gördüyü bütün mənzərələr içində ən dəhşətlisi qəbir olmuşdur. Əbu Dərdə radiyallahu anh deyərdi, hər kim ölümü tez-tez yada salsa, qəlbindəki həsəd və nifaq hissi azalar. Ömər ibn Abdülaziz rahimahullah demişdir, kim ölümü tez-tez yada salarsa, aza qani olar. Həsən Əl-Basr demişdir, ölümü tez-tez xatırlayan kimsənin əməlləri islah olar. Yaşayacağına arxain olan adamın isə günahları çoxalar. Hudeyli İbn-i İyad rəvayət edir ki, Bir gün Abdullah ibn Mübarək mənə ölümü tez-tez yerə sal və ölümdən sonraki həyata hazırlıq gör dedi. Sonra hönkür-hönkür ağlamağa başladı və o qədər ağladı ki, axırda özündən getdi. İmam Şafiində gözəl bir şeir parçası vardı ölüm barəsində. O buyurur ki, ağlayırdın ey insan sən dünyaya gələndə, sevinib gülürdülər insanlar yan görəndə. Özün üçün gün ağla elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Hər bir hər insan bilir ki, dünyaya uşaq gələndə onun ətrafındakılar sevinirlər, gülürlər, uşaq isə ağlayır. Həmin uşaq böyüyüb başa çatdıqdan sonra vəfat etdikdə artıq onun ətrafındakılar ağlayırlar, kədərlənirlər. O zaman sənin sevinmən üçün, gülmən üçün ancaq əməli salih, əməl, salih əməllər etmən lazımdır. Demək, elə işlər görmək lazımdır ki, Allahla qarşılaşacağımız zaman sevinək və gülək. Onun üçün də tez-tez ölümümüzü yada salmalıyıq. Ölümü xatırlamaq üçünsə qəbirləri ziyarət etməklə yanaşı, Peyğəmbər s.ə.v-in bizə öyrətmiş olduğu zikirləri etməliyik. Məsələn, yatağımıza uzandıq, uzandıqda nə deməliyik? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yatağa uzandıqda belə deyin, Allahümə innəkə xaləqdə nəfsi وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها Allahümme inni es'elükel afiyete Allah'ım canımı sen yarattın. Sen de onu alacaksan. Onu öldürmek de diriltmek de sənə məxsusdur. Onu diriltsən qoru, öldürsən bağışla. Allah'ım səndən salamatlıq diləyirəm. Sonra buyurur Bismik Allahümme əmutu və əhyə Allahım sənin adınla ölürəm və dirilirəm. Bu zikirləri etdikcə ölümü yada salırıq biz. Həmsin yuxudan oyandıqda nə deyirik? Elhamdülillah ləzi əhyənə bə'də məəmətənə və eləyhin nuşur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. Ölüb dirildikdən sonra isə qayıdış onadır. Yenə Elhamdülillah ləzi afəni fi cəsədi və raddə aleyyə ruhi və əzinədi bi zikrihi. Bədənimə salamatlıq verən ruhumu mənə qaytaran və mənə onu yad etməyə izin verən Allaha həmd olsun. Allaha həmd olsun. Bu zikir, bu cür zikirlərlə biz ölümü yada salırıq və ölümü yada saldıqda isə salih əməllərimiz artır. Əziz qardaşlarım, bu, bu cür zikirlər çoxdur. Çalışın daim bu zikirləri edəsiniz. Allah subhanətlərdən istəyirəm ki, bizləri ölümü tez-tez xatırladan və bu xatırladan, xatırlamadan sonra صالح أملارنا أقلمنا من لاتن etsin. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, elə bir zaman gələcəkdir ki, ölümün özü uca Allah tərəfindən qaldırılacaqdır. Yəni, həmin gündən sonra heç vaxt ölüm olmayacaqdır. Heç kəs bir daha ölməyəcəkdir. Bu isə qiyamət günü baş verəcəkdir. Qiyamət günü. Əbu Səid Əl-Xudr radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qiyamət günü ölüm ağlı qaralı, buynuzlu qoç şəklində gətiriləcək. Sonra calçı, ey cənnət əhli deyə çağıracaq. Cənnət əhli başlarını qaldırıb ona tərəf baxacaqlar. Calçı, bunu tanıyırsınızmı deyə soruşacaq. Onlar, bəli, bu ölümdür deyə cavab verəcəklər. Çünki onların hamısı ölümü görmüşdülər. Sonra calçı, ey cəhənnəm əhli deyə səsləyəcək. Cəhənnəm əhli başlarını qaldırıb ona tərəf baxacaqdır. Calçı, bunu tanıyırsınızmı deyə soruşacaq. Onlar da bəli, bu ölümdür deyə cavab verəcəklər. Çünki onların hamısı ölümü görmüşdülər. Bundan sonra ölümün başı kəsilir. Sonra onlara deyiləcək. Ey cənnət əhli, siz əbədi yaşayacaq və heç vaxt ölməyəcəksiniz. Və ey cəhənnəm əhli, siz də əbədi yaşayacaq və heç vaxt ölməyəcəksiniz. Bu hədis açıq aydın ona dəlat edir ki, ahirətdə ölüm olmayacaqdır. Möminlər əbədi olaraq cənnətdə, kafirlər, müşriklər, münafiqlər isə əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqlar. Allah subhanətə alə möminlər barəsində buyurur, لَا يَذُقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَةَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. İlk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Demək, insan ölümü yalnız bir dəfə dadır. Bundan sonra isə əbədi həyat gəlir. Möminlər əbədi olaraq cənnətdə, kafirlər, müşriklər, münafiqlər isə əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaqdır. Bu ayə isə məhz möminlərə aid idi. Allah Subhanahu taala kafirlər barəsində isə belə buyurur: "Vellezina keferu lahum naru cehennem la yuqda alayhim feyamutu ve la yukhaffafu anhum min azabiha kezalika najzi kulla kafur." Kafirləri isə cəhənnəm odu gözləyir. Onlar nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın, nə də bu odun əzabı onlar üçün yüngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandıracağıq. Allah subhanətlərdən istəyirəm ki, bizləri bu dünyada axirə kimi mömin kimi yaşatsın və mömin olaraq bu dünyadan köçməyi bizə nəsib etsin. Allah subhanətlə bizləri ölüm ayağında lə iləh illallah deyən, bu həyatdan rahat köçən və ən gözəl dostlara qovuşan kimsələrdən etsin.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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون